вашите пари најбрзо се множат во Централна кооперативна банка. Со отворен евродепозит со растечка камата до 8% и со отворен денарски депозит со растечка камата до 11%. Телефон 32 49 300 Централна кооперативна банка во чекор со вас и вашите желби.